In die begin het God die hemel in die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die geest van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gezien die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar gesky. God het die lig toe, dag, genoem, en die donker het hy, nacht, genoem. Dit het aand geword en dit het morgen geword dit was die eerste dag. Toen het God gesê, laat alle gewelf wees tussen die waters om die waters van mekaar te sky. So het dit gebeur, God het die gewelf gemaakt en die waters onder die gewelf gesky van die waters boor die gewelf. God het die gewelf, hemel, genoem, dit het aand geword en dit het morgen geword. Dit was die tweede dag. Toen het God gesê, laat die waters onder die hemel op één plek bij mekaar komen zodat die droge grond zichtbaar wordt. So het dit gebeur, God het die droge grond, aarde, genoem, en die waters wat bij mekaar gekom het, het hy, sedert, genoem. En God het gezien dit is goed, toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voorkom, groenplante wat saad gee en vruchtebome op die aarde, wat elkeen na sy aard vruchte dra en waarvan die saad in sy vrucht zit. So het dit gebeur, die aarde het groenplante laat uitspreid wat elkeen na sy aard saad gee, en bome wat vruchten dra met die saad daarin, elkeen na sy aard. En God het gezien dit is goed, dit het aand geword en dit het morgen geword. Dit was die derde dag, dit het God gesê, laat daar lichte wees aan die hemelgewelf om dag en nacht van mekaar te sky. Hulle moet ook as tekens dien om sy soene, daai en jare aan te dui. Hulle moet lichte wees aan die hemelgewelf om op die aarde licht te gee. So het dit gebeurt. God het die twee groot lichte gemaakt, die grootste om bedag te heers en die kleiner licht om s'nacht te heers, en ook die sterren. God het hulle in die hemel gewelf geplaas om op die aarde licht te gee, om oor dag en nacht te heers en om licht en donker van mekaar te sky. En God het gezien dit is goed, dit het aand geword en dit het morgen geword. Dit was die vierde dag. Toe het God gesê, laat die waters kriel van levende weesens, en laat daar voels onder die hemel gewelf oor die aarde vlieg. God het die groot zeer die rug geskep en al die ander levende wezens waarvan die water skreeuw, allemaal na hulle aard, ook al die voels na hulle aard. En God het gezien dit is goed, toe het God hulle gezien, wees vruchtbaar, word baie en bewoon al die waters van die sedert. En laat die voels baie word op land, dit het aand geword en dit het morgen geword, dit was die vijfde dag. Toe het God gesê, laat die aarde levende wezens voortbring, elkeen na sy aard, maak dieren, dieren wat kruip, wilde dieren, elkeen na sy aard. So het dit gebeur, God het die wilde dieren op die aarde gemaakt, elkeen na sy aard, ook die maak dieren, elkeen na sy aard, en ook al die dieren wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gezien dit is goed, toe het God gesê, kom ons maak die mens als ons verteenwoordiger, ons beeld, zodat so hij kan heers oor die vis in die seerert, die voels in die lucht, die matere, die wilde dieren en al die dieren wat op die aarde kruip. God het die mens geskep als sy verteenwoordiger, als beeld van God het hij die mens geskep, man en vrouw het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseen en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewaard het. Eers oor die vis in die seerert, oor die voels in die lucht oor al die dieren van die aarde, ook oor die dieren wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ik gee aan jullie al die planten wat zout gee op die hele aarde, ook al die bome wat vruchten dra en zout gee. Dit zal jullie koos wees, maar aan die wilde dieren op die aarde en aan die voels in die lucht en aan die dieren wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ik al die groen planten als koos. Zo so het dit gebeur, Toe het God gekyk na alles wat hij gemaakt het, en dit was baie goed. Dit het aand geword en dit het morgen geword. Dit was die zesde dag.